maafa yanayoipata nafsi kwa sababu ikiwa huna ujuzi wa kuifahamu nafsi yaweza kuwa ni sababu ya wewe kuangamia bila kujijua وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس في كتابه الكريم بثلاث صفات مشهورة معلومة na Allah subhanahu wa ta'ala hilo pia akalibainisha katika kitabu chake akataja sifa tatu za nafsi moja nafsi ni ile ile moja lakini ina sifa tatu na sifa hizi ni sifa mashuhuri takriban kila mtu ukimuuliza atakwambia na kuna baadhi ya wengine husema kuwa nafsi ziko kwa aina tatu kuna watu wengine wamepewa nafsi almutmainna kuna watu wengine wamepewa nafsi kadha allawama na wengine wamepewa nafsi ambao ni al-ammaratu bisu ah, ah. hakuna kitu kama hicho yani Allah akupewe nafsi al-ammaratu bisu ili akuadhibu sio au pewe nafsi lawama wewe waishi nafsi yako kulaumu tu wewe laumiwa tu kila siku ndio maana yake la la la la nafsi si vigawanyo vitatu nafsi ni ile ile moja lakini ina sifa tatu hizi ni sifa za nafsi sio aina za nafsi hizi ni sifa tatu za nafsi wa hadhihi sifatu raji'atun ila ahwali nufus kwa hizo hizi aina tatu watu wanazoziita aina tatu ni sifa tatu zaregea katika hali ya nafsi bimaana nafsi ya mtu mmoja yaweza kuwa na sifa hizi tatu kwa siku moja siku ile ile moja ile ile nafsi yake ikamwamrisha uovu akafanya uovu ile ile nafsi yake ikamlaumu kwa nini umefanya uovu akatubia pale pale kwa Allah subhanahu wa ta'ala pale pale akawa na nafsi mutmainna akapata utulivu siku moja pale pale nafsi yamwamrisha uovu mpaka akateleza akafanya uovu pale pale nafsi yake ikaanza kumlaumu kwa nini umefanya uovu akarudi nyuma akatubia kwa Allah hapo hapo ile nafsi ikapata nini ikapata utulivu angalia sifa tatu zimepatikana katika siku moja al-ammaratu bisu al-lawama al nafsi hizi ni sifa zake tatu wahia an-nafsu al-mutma'inna hali ya kwanza sifa ya kwanza ya nafsi ambayo yawezekana wakati mwingine ukaihisi katika nafsi yako ni nafsi iliyotulizana wasikia katika nafsi yako kuwa umetulia وهي التي اطمأنت بالإيمان وذكر الله تعالى وعبادته وحسن الإقبال na hii ni ile nafsi iliyotulizana katika imani na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah na kuelekea vizuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala jiangalie wewe nafsi yako wakati ule wafanya ibada utakuta wapata utulivu wa ajabu sana katika moyo wako unapofanya kheri wahisi katika roho yako na moyo wako baridi sasa hiyo ni wakati nafsi yako ina sifa ya nafsi almutmainna imetulizana kama qala Allah ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah wale walioamini na nyoyo zao hupata utulivu katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ala dhikrillah tatma'innu alqulub tanabahi katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo hupata utulivu nyoyo hutulia sana na wewe jiangalie unapotulia wasoma Qur'an kwa tadabbur na kwa utulivu utasikia ile raha katika nafsi yako sasa wewe una ile sifa ya nafs almutmainna waqala ta'ala ya ayyatuha an-nafsul mutmainna ewe nafsi iliyotua irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya rejea kwa mula wako umeridhika na umemridhisha fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati basi ingia miongoni mwa waja wangu wema na ingia katika pepo yangu hii ni an-nafsul mutmainna sifa ya kwanza na hii nafsi ukiitaka ni ujikaribishe na nani na Allah subhanahu wa ta'ala mtaji kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala nafsi yako itakuwa ni yenye kutulia itakuwa ni an-nafsul mutmainna sifa ya pili ya nafs an-nafsul lawama وهي التي تلوم صاحبها على فعله الخطأ ni ile nafsi inapomlaumu yule anayefanya kosa pale anapofanya kosa ile nafsi yake ikawa ya, ya msuta na Allah ameijalia nafsi ya mwanadamu iko namna hiyo akifanya maovu hapati utulivu hata hawa mnaowaona watu waovu kufar na wengineo ukaona acheka afanya uovu alewa wallahi ile dhiki aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake ijua yeye na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi katika kitabu chake wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka asikudanganye bwana ukamwona acheka na watu afurahi amekunwa pombe amelewa acheza miziki na nini wallahi ule moyo wake una dhiki hakuna anayejua isipokuwa Allah ile furaha ya muda mfupi kisha ondoka tu ile dhiki inayompata ni ajabu sana na ndio maana waweza kumwona mtu ana kila anachokihitajia katika dunia starehe mbalimbali za uchafu wazifanye mara waje kusikia amepanda juu ya nyumba yake amejitupa ah nyumba yake iko baharini bwana nzuri bwana ina swimming pool karuka chomo kwenye baraza eh, kichwa kimepasuka nkuflia mbali alikuwa na nini kitu gani kilichompelekea mpaka akajiua wallahi ni ile dhiki waliokuwa nayo katika nyoyo zao moyo hauwezi kupata utulivu isipokuwa kwa nani kwa muumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala usijisumbue usijisumbue ukaenda ukatafuta raha pale huku ukatafuta tumanina kwingine ukitafuta saada huku na kule huwezi kuipata saada mpaka urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni rehma Allah amejalia kwa waja wake kuwa hawapati utulivu isipokuwa kwake ili warudi kwake lakini kuna wengine wakafanya ukaidi ndio ona huyo mpaka mwisho mtu aje kujimaliza aona akifa basi ataupata ule utulivu kumbe ndio yuanza ile adhabu yaanza pale sallallahu alaihi wasallam النفس اللوامه هي التي تلوم صاحبها إذا فعله على فعله الخطأ أو taksirihi fil wajib au mtu akifanya upungufu katika uwajibu aliowajibishwa aliowajibishiwa au tafritihi fi taa au kafanya upungufu katika taa kama qala taala fi surati alqiyama wala uqsimu binafsi lawama nana apa kwa nafsi inayolaumu nafsi imeumbwa ya mwanadamu yamlaumu yule anayefanya makosa usimuone ajipiga kuna uweza kuona watu wengine kazi yeye kazi yake nkuua watu mfano aua aua kisha jifanye msijali mimi mwongo huyo mwongo halali usiku hana raha huyo ana dhiki hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala au mtu yafanya maasi nafsi yake yamchokora katika moyo wake asikia dhiki kweli kweli kwa nini umefanya hivi kwa nini wafanya hivi hawana raha hata wakijidhihirisha mbele za watu kuwa wana furaha ndani ya nyoyo zao wana dhiki kwa namna nafsi inavyofanya nini inavyomlaumu ikiwa ataisikiliza nafsi yake wakati inapomlaumu akarudi kwa Mola wake basi salama yake la sivyo ataishi na dhiki maisha yake النفس الأمارة بالسوء وهي التي تحث صاحبها على فعل المحرمات نفسي inapomuhimiza yule mwenye ile nafsi katika kufanya mambo ya haram wartikabil atham kufanya mambo maovu machafu watakuduhu ila mawatini munkarat nafsi yamvuta mtu katika sehemu za munkar na hii ni wakati ile imani inaposhuka ile nafsi hupata nguvu ya kumwamrisha mtu kwenda kufanya nini kufanya uovu wa mawadhi' radhila enda katika sehemu za machafu watadfa'uhu ila fi'li al-qaba'ih na nafsi yamsukuma mtu katika kwenda kufanya mambo machafu mambo maovu kama jaa fi surati yusuf alayhi salam wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi nafsi ya mwanadamu ni yenye kumwamrisha maovu na hapa kuna mujahada lazima upigane jihadi dhidi ya nafsi yako ili uiweke katika mstari wa sawa sawa la sivyo itakupoteza kila nafsi ya mwanadamu iko namna hiyo haipendi dhiki ikisikia sasa kuna ibada haipendi dhiki nafsi yataka raha tu nafsi yapenda riaa yapenda kujionyesha haipendi kufanya vitu ikabakia bila kutajwa sasa wewe wapigana nafsi yako ili uwe na ikhlas wapigana nafsi yako ili udumu katika taa lazima upigane na nafsi yako usikubali kushinda katika hili na nafsi haikubali kukuacha wewe katika khairi al ammara bisu haikubali kukuacha wewe katika khairi shetani naye wazidi kuchochea sasa lazima na wewe uwe na jihadu nafs ili uiongoze katika njia sawa فهذه الأوصاف الثلاثة للنفس فهذه الأوصاف الثلاثة للنفس هذه صفات ذا نفس هي في الحقيقة أحوال متعلقة بالنفس وحقيقة wake ni hali ambazo zimefungamana na hii nafsi ولذلك فإن هذه الأحوال تتقلب وتتغير hali hizi utaziona zageuka geuka بحسب الواردات التي ترد على النفس kulingana na yale zile fikra zinazokuja ndani ya nini ndani ya nafsi yako فقد تجتمع هذه الصفات عند الإنسان في يوم واحد بحسب حال النفس sifa tatu hizi zaweza kukusanyika kwa mtu mmoja katika siku moja mara nafsi yamwamrisha maovu akifanya maovu nafsi yamlaumu akimlaumu yatubia kwa Allah hapata utulivu mara iko hivi abadilika haibaki katika hali moja ila yule aliyepigana nafsi yake akaituliza katika taa قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه مؤمن ni msimamizi juu ya nafsi yake aihesabu nafsi yake kisawasawa wa inma khaffa alhisabu yawm alqiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fi dunya hisabu imekuwa nyepesi kwa watu au kwa baadhi ya watu ambao walijihesabu nafsi zao hapa duniani walipojihisabu nafsi zao hapa duniani wakanyoka mtu akaa peke yake ajiuliza mimi niko radhi hii hali ndiyo nayo hivi ninavyokwenda naenda sawa mimi ama nakosea ikiwa nakosea basi nitubie kwa Allah nirudi nyuma na ikiwa niko sawa basi niendelee katika taa nijibidishe nipigane nafsi yangu niwe na ikhlas kwa aihisabu nafsi yake akiwa hapa duniani kesho akhira hisabu yake yawasahari kabisa ashajiweka sawa sawa kuanzia hii dunia kabla hajaondoka قال وانما شق الحساب يوم القيامه على قوم اخذوا هذا الامر من غير محاسبه na hisabu imekuwa nzito siku ya kiyama kwa watu ambao jambo hili wamekwenda nalo yani katika maisha yao dunia wamekwenda nayo bila ya kujihesabu nafsi zao hawakujihesabu kabakia vile vile basi kwa kufanya hivyo siku ya kiyama ile hisabu itakuwa nzito sana kwa mimi sababu hakujiandaa kwa ajili yake wallahu musta'an kisha akaweka khatima huko akataja maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika risala yake mashuhuri inayojulikana kama Ar-Risalatu At-Tabukiyya Ar-Risalatu At-Tabukiyya inshallah tutakuja kuisoma bidhinillah hata kuna haja kuisoma Ar-Risalatu At-Tabukiyya kwa nini imetoa risala At-Tabukiyya sababu aliandika Tabuk alipokuwa njiani ima enda haji ama toka haji sababu yatoka Sham pita Tabuk akaandika hii risala yuko safarini na Ibn Qayyim ameandika vitabu vingi sana safarini bila ya kuwa na maktaba bila ya kuangalia kitabu bila fanya andika kwa kichwa chake mfano mzuri ni risala tutabukia upanga vipi wa jamaa wakati mwingine unaweza kujiuliza sema kuna viumbe vimepita bwana ah wallahi wakati mwingine unaweza kwenda mji kama maka ama Madina ukauangalia hivi ukasema ah, hapa hapa mpita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa mpita masahaba hapa amepita limamu Shafi'i alimam Malik kumepita viumbe katika ulimwengu bwana hakuna mfano wao rahimahumullah ta'ala ibn al-qayyim rahmatullah alayhi zadul maad fi hadi khairil ibad ameiandika katika safari yake ya haji mujallad 5 5 volumes bila ya kurejelea library wala nini kwenye kichwa chake hadithi zilizonazoziona zote pale ameziandika vile vile zilivyo kama lafdhi yake kwa kichwa ndio wanaoviona akasema al-Imam Ibn al-Qayyim yahfadhu musnad al-Imam Ahmad hifdhan mutqanan hadithi 1030 takriban azifadhi bil itqan kwa sababu pale ndani amenukuu hadithi nyingi katika Musa Imam Ahmad bila ya kuwa na Musa Imam Ahmad ana mbele yake alafu safari za kule si magari jamaa ilikuwa safari za ngamia atoka tabu si mahali utafika njiani utashukia fundo sijui utaingia utakula machipsi sijui hamna watu washuka waenda kupika wafanye nini wale kwenye jua na nini alafu waje kututolea mujalla tano yake akiwa maktaba atafanya nini rahmatullahi ta'ala alayhi tutakuja kuisoma inshallah risala tabukia mimi nitamalizia hapa iwe leo ndio darasa yetu ya mwisho inshallah tukija tena siku ya Jumamosi inshallah kila mmoja natarajia mkononi atakuwa na kitabu riyadhus salihin tutaanza mwanzo kabisa biidhnillah kwa hivyo natarajia insha siku ya Jumamosi tuanze kusoma riadha salihin kuanzia mwanzo mpaka mwisho inshaallah Allah tukwenda polepole mpaka tumalize kimaliza tutaangalia vingine vya kusoma lakini kwa hivyo siku ya Jumamosi insha Allah darasa yetu yaanza usije hapa Jumamosi bila ya kitabu utapitwa na mengi maana naona sasa hivi kitabu paka kimeisha na kuna watu hawana kuna wale wanaanza mwanzo mpaka leo hawana kwa hiyo kitabu kishakwenda kama ulikuwa hauna yalla kishapita والله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك بارك الله فيكم